Yosh Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Então. Cultura. Cultura. E, još jednom dobro večer svim našim slušateljima i slušateljicama. E, evo pola jedan je, a mi vam večeras e, donosimo kulturaljku jednu zanimljivu predstavu Your Play u izvedbi Try Teatra. Na terenu je jučer bila naša novinarka Dora Vujnović e, koja nam je prenijela zapravo što je to traj i što je ona to jučer gledala. Naime, za traj theater nikako se ne može reći da je samo još jedna u nizu škola glume za djecu. To dokazuje ponajviše kroz dva aspekta svog djelovanja. Traj glumu koristi kao oruđe za psihološki razvoj svakog djeteta jer ih kroz glumu dovodi u razne situacije iz stvarnog života te ih prisiljava da iste sagledaju iz različitih perspektiva. Na taj način potiču se tolerancija i suosjećanje jer djeca bolje razumiju druge i njihovo viđenje stvari. Uz sve ovo, radionice i predstave Try na engleskom su jeziku. Polaznici imaju priliku naučiti engleski jezik kroz praksu i simulaciju stvarnih situacija. Kao što sam rekla, naša Dora je bila na predstavi Play u izvedbi srednjoškolske skupine Troje Teatra, napisano kao kazalište apsurda, ova predstava kroz britki humor i satiru nosi ozbiljnu poruku. 12 glumaca kroz šest scena prikazalo je život u imaginarnoj eksperimentriji. Građani eksperimentrije, takozvani eksperimenti, žive u društvu zavedenom moći pojedinca i njihovog političkog utjecaja. Novac je mjera za usmijeh, a materijalne stvari jedini izvor sreće. Mladi takvu državu napuštaju. Your play, kao što i sam naziv kaže, tvoja je predstava. Zašto je to tako i što je na svakome od nas da, učinimo, pitali smo Ivana Ver, Verunika, voditelja škole glume i autora predstave. Ne vjerujem da bi predstava trebala nešto eksplicitno deklarativno poručivati. U predstava je ponuđen jedan švedski sol stvari o kojima ljudi mogu razmišljati, svako će o tome prepoznati nešto čemu može razmišljati. Da, svakako postoje paralele između eksperimentije i Hrvatske, koji želi povezivati ih može povezivati, kojih ne želi povezivati ih neće povezivati, ali vjerujem da predstava samo sugerira stvari, a ljudi onda od toga mogu skuhati što god žele. Kako je biti članom ove škole i je li teže glumiti na stranom jeziku, rekla nam je Lucija Filčić koja utjelovljuje Bethany. Meni je u kao što možete vidjeti, jako, jako lijepo glumit. nama je stvarno prekrasno. Glumiti e, glumit na drugom jeziku je teže nego na hrvatskom, ali mislim da je puno nekako prirodnije, pogotovo nakon toliko proba i toliko vježba doći napokon ovdje i prezentirati to svima. Onako jako emotivna ta zadnja noć jer znamo da se više nećemo u predstavu izvoditi, ali stvarno je prekrasno i ponosna sam na sve koje smo radili i zahvalna Ivanu na ovim mojim prilikama i stvarno je super. Za kraj poslušajmo dojmove gledatelja. Predstava je super, čak sam ju gledao dva put, dojmovi su super i glumci su još bolji. Poruka je prilično zanimljiva i mislim da bi trebali ju pogledati neki ljudi koji su na većoj poziciji u ovoj državi. Predstava je super, ja sam prvenstveno došao da pogledam prijatelja, poručio bi svako. Jako lijepa, predstava je meni super, evo prikazuje ovu današnju situaciju u Hrvatskoj, mlade koji evo bježe van, koji se ne mogu tu suočiti sa problemima koje imamo. Meni se jako sviđa što su to školci koji su evo tako to super shvatili, odlično to prenijeli i mislim da zaslužuje se prikazaju u kazalištu i negdje u škole srednje da ide. Politička moć bez granica, demografska katastrofa, uski umovi opteričani novcem. Mnogi su u eksperimenteri vidjeli upravo Hrvatsku, a vi zaključite sami jer ipak je to i vaša predstava. Došli smo do kraja još jedne kulturaljke, a vi ostanite uz program Radija Sove. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Što